cerita dengan judul Serdadu Tanpa Sirah digoreh mergo wisaya wengi baksone durung kalong Kamongko, anggone nggawa dagangan wis ditambahi luweh akeh tinimbang sak durunge mergo jagake erjone pasar malem. luwak mangan tales dilalah kawit sore udane ngerceh ora leren-leren pasar malam sepi sajake wong-wong padha gemang udan-udanan ing wayah bengi Sardi gresah wingi baksone Gusis diserbu wong andhok bareng bengi iki anggone nggawa bakso ditikeli eh kok malah udan sejatine anane pasar malam iki nggawa rejeki tumrap Sardi awit pepayone baksone bisa kanggo mbayar ragat studi tur lan nukokake sepatu kanggo anake sing isih kelas telu SD Ora kukut, Mas. Wis jam 12 lho. Pitakone bakul dolanan Kang Dasar ing sandingi. Wis jam 12 ta. Tak kira isih jam-jam 10 ngono. Sampai nek mulai rak liwat tangsi tentara kono to. Hati-hati lho. Iki malam Selasa kliwon. Ora wedi. Pandak ora malam jembah, wae kok. Lo lembut iku metune rak yo malam jembah, to. Nek memedi sing iki seje, Mas. Sebab oleh pesiar biasanya malam Selasa kliwon. Karang serdadu lo lembut jare. <laughs> Alah, ora wedi. Paling ya mung diwedeni tok ora dipateni to. Ujare Sardi karo nyurung grobake lah. Saben bali saka panggonane pasar malam, Sardi kudu ngliwati tangsi tentara kang saiki wis didadekake pusat pendidikan kanggo calon bintara. Yendong ora ana kegiatan, suasanane tangsiku sepi mampring. Sing ana mung petugas kang kajibah njogo. Kahanan tangsi mau dadi tangsaya wingit sebab sing sisih kono ana kuburan ombo kang kondang angker. nalika lakune nyedhaki tangsi sardina to ati lan ndedonga sak bisane bakule dolanan iki kakehan cangkem marae aku njur kelingan ceritane wong-wong njur wedi ngene iki nalika ngliwati tangsi mau dilalah ana tentara loro kang lagi jagongan ing tertek ngarepe gedung sardi rodok lega awit ora dheweke ora ijen ing tangsi kono wah Jo aku ana petugas sing isih lagi jagongan sakwise tekan ngarep tertek sardi banjur nyopo aruh tentara mau nembe jagi to Pak sing diaru-arui ora mangsuli nanging malah obo Pak Suni sih Mas awet norong mangkok yo nggih Pak tasik kathah kok baksone sardi banjur mandek lan agan ngracik bakso tentara loro mau ra guneman mung lepas kepus rokokan sawise gawe rong porsi baksone banjur ditrake marang tentara mau dilalah lampu petromaki sardin beleret banjur ngumpo nanging lampu mau ra gelem padhang kamangka lengane isih akeh tur ya barang mentas diganti nalika sardiup yek karo petromake salah sijine tentara nembung meneh gawe no loro meneh mas nggih nggih sekedap petromake tasih blerek niki lho mung dipadangi sunaring Petro makan belerek sardi ngracik meneh bakso rong porsi bakso banjur diwenehke tentara iku lan dheweke nerusake oleh utek benekake Petromak ora let suwe tentara iku pesen rong porsi meneh sardi ora graito yen tentara iku wis kaping telu oleh tanduk atine seneng mergo arepe ora entek ning bagangane bakal kalong akeh garung racik bakso sardimbatin ngone mangan bakso kok cepet banget toh. apa mergo tentara njur mangan bareng kudu cepet toh. karo ngetrake pesenane kang kaping telune sardi takon marang tentara iku nopo menawi tentara niku nek dahar nggih kedah cepet toh, pak ora cepet piye wong anggonku mangan ora tak mamah kok iki lho delok encara kumangan. Tentara mau banjur Nuduake carane mangan. Sirai dipotol tel tangan loro, banjur ditumpangake pupu. bubar kuwi banjur tekake bakso sak mangkok langsung menyang gulune kang wis tanpa sirah roh sesawangan mau sak nalika sardi girap-girap jantunge deg-degan kaya mendek-mendeko sikile otek keringete gobios dheweke gage mlayu sifat kuping karo bengok-bengok tolong tolong tolong nggone melayu dibanterake nyandung apa ora dirasa dilalah ketemu tukang becak kang lagi liwat enten nopo mas enten nopo anu anu anu sare dhisik mas unjala bekan sik banjur cerita ngono lho kula kula nembe diwurui setan memedi tentara sing ora ning ndase mas walah memedi tanpa sirah to napa wujude nggih kados kula niki banjur dudut sirai nganti pedodhel getih nyembur Sardi ngerti kuwi jerit ra karu-karuan saking wedine dhewe banjur melayu karo bengok-bengok rayura nyawang dalan orang ngerti sangkan paraning bilai sardi banjur nubruk mobil sing lagi diparkir sardi semaput awai gemeletak ning isor mobiliku iku wis para isuk wong kang duweni mobil iku arep manasi mesin sepiro kagete bareng weruh ana pawongan kang gemletak ing ngisor mobile sing duwe mobil mau durung tau tepung marang sardi mergo tau ider bakso menyang daerah kono Iki wong ketabrak montor apa wong edan ta? Turu kok ya ning isor mobil. Ora let suwe wong-wong kang merui kedadian iku banjur melu ngrubung. Sardi digugah kanthi dioyok-goyok awake. Mas, tangi Mas, aja turu kono Mas. Sardi langsung noleh ngiwonengen karo ngeses. Setan! Setan! Ayah, setane wis padha bali. Lah wong wis isuk Mas. merga dudu wong edan wong-wong mau banjur mitrang marang Sardi. Sardi uga terus nyeritakake kedadian kang dialami mau bengi. Pancen bener ceritane bakul dolanan kuwi. Ing tangsi kono pancen asring wong diwedeni serdadu tanpa sirah. Biasane kedadian ya pas malam Selasa kliwon. Sawene pini sepuh kang melu nulungi Sardi ngandhakake. Lelembut ing tangsi kono kala mangsa sak membo-membo serdadu. kang dadi Banten nalika perang ing timur Timur nanging sesepuh desa mau ora bisa njlentrehke geneo lembut mau oleh nggodha wong liwat kok milih malam Selasa kliwon ora malam-malam liyane mulane nek liwat panggonan kang rada wingit ki mbok yo ndonga sak pisane ngono lho gulenane kula niku nggih ndonga ning wau dalu kok dilalah supe mergi ati kula seneng baksone diborong tiyang boten ngertoso nek demit kali rento mbah sing krungu kok jahe sardi podo gere-gerean sakwi sing ngentekake wedangi sardi banjur njaluk pamit marang wong-wong kang wis nulungi dheweke kula tak nyuwun pamit riyin matur nuwun sanget bapak-bapak sedoyo nggih wani po njung sing kene ning tangsi kono nggih wantun to pak lah wong pun ninjing ngeten lho si kaya ngopo kagete sardi sebab rombonge kebak suket lan ing jerone dandang uga diseni suket ing laci wadah duit tinemu godhong garing ah, dasar lembut kurang ajar istu kurang bayar malah ngergeti rombong barang apa jengkel mergolai mangan tak aru-arui yo Sardi banjur nyurung rombonge mulih. Iki lo crita nyata. Mula jimatres nek lelungan ning ngendi-endi wae kudu ndedonga dhisik. Anda masih bersama tim jimat.